Sura 38 Sad Sad Meka 88 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog Sad والقرآن ذي الذكر Sad Tako mi Kur'ana slavnog. Bali allazina kafaru fi izzatin wa šiqaq. Doista su bahati i nađije oni koji neće da vjeruju. Kam ahlakna min qablihim min wa la tahina manas. Koliko smo mi naroda prije njih uništili i oni su za pomoć vapili ali je bilo kasno. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب Oni se čude što im je jedan od njih došao da ih opominje i govore nevjernici. Ovo je čarobnjak, lažov. ilaha Inna Zar on da bogove svede na Boga jednog? To je zaista nešto veoma čudno. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد I oni ugledni između njih krenuše. Idite i ostanite pri klanjanju bogovima svojim. Ovima se u istinu nešto veliko hoće. Ma sami'na bi hada fil millati l'akhirati in hada illa Za ovo nismo čuli u vjeri predaka naših. Ovo nije ništa drugo već namještena laž. A unzila alaihi zikru min bejnina, bel hum fi šakim min zikri, بل لما يذوقوا عذاب Zašto baš njemu, između nas, da bude poslana opomena? Ali oni u opomenu moju sumnjaju zato što kaznu moju nisu iskusili. Am indahum hazainu rahmati rabbika l'azizil wahhab. Zar su u njih riznice milosti gospodara tvoga, silnoga i darešljivog? أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب Zar oni imaju vlast na nebesima i na zemlji i nad onim što je između njih. Neka se onda uz ljestve popnu. Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab. Oni predstavljaju neznatnu urotničku vojsku koja će tamo biti poražena. Kazzabat qablahum wa wa dhul autad. I prije njih su narod Nuhov i Ad i Faraon, vlasnik građevina ogromnih poricali. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب I Semud, i Lutov narod, i stanovnici Ejke, oni su se protiv poslanika urotili. In kullun illa kazzaba rusula iqab. Svi su oni poslanike u lažu tjerivali i kaznu moju zaslužili. وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق A i ovi ne čekaju do jedan zvuk roga, koji neće biti potrebno ponoviti. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب I govore, gospodaru naš, požuri, kazni nas, prije dana u kojem će se račun polagati. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب Ti otrpi ono što oni govore i sjeti se roba našeg Davuda, čvrstog u vjeri, koji se uvijek Allahu obraćao. Inna sahharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil wal israq. Mi smo brda podčinili da zajedno s njim hvale Allaha prije nego što sunce zađe i poslije pošto grane. والطير محشورة كل له أواب أي i ptice Svi su oni zbog njegova hvaljenja hvalu ponavljali. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب I učvrstili smo carstvo njegovo i dali mu vjerovjesništvo i sposobnost da rasuđuje. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابَ A da li je do tebe doprla vijest o parničarima kada su preko zida hrama prešli? Id halu ala Dauda fa fazi'a minhum kalu la tahaf. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط Kad su Davudu upali, pa se on njih uplašio. Ne boj se, rekli su. Mi smo dvojica parničara. Jedan drugom smo nažao učinili, pa nam po pravdi presudi. Ne budi pristrasan i na pravi put nas uputi. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب Ovaj prijatelj moj ima 99 ovaca, a ja samo jednu. I on mi reče, daj ti nju meni. I u prepirci me pobjedi. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب Učinio ti je doista krivo, reče Davud, time što je tražio da tvoju ovcu doda ovcama svojim. Mnogi ortaci čine nepravdu jedni drugima, ne čine jedino oni koji vjeruju i rade dobra dijela, a takvih je malo. I Davud se uvjeri da smo mi baš njega na kušnju stavili, pa oprost od gospodara svoga zamoli, pade licem na tle i pokaja se. zalik, wa inna i mi smo mu to oprostili. I on je doista blizak nama i divno prebivalište ga čeka. Ja Daudu, inna ja'alnaka halifatan fil ardi fahkum bajnan nasi bil haqq ولا تتبع تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب O Davude, mi smo te namjesnikom na zemlji učinili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašću da te ne odvede sa Allahova puta. One koji skreću sa Allahova puta čeka teška patnja na onome svijetu zato što su zaboravljali na dan u kome će se račun polagati. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار Mi nismo uzalud stvorili nebo i zemlju i ono što je između njih. Tako misle nevjernici, pa teško nevjernicima kad budu u vatri. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ Zar ćemo postupiti s onima koji vjeruju i čine dobro kao s onima koji prave nered na zemlji? Ili, zar ćemo postupiti s onima koji se grijeha klone isto kao i s griješnicima? كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili. ووهبنا لداود سليمان نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ Mi smo Davudu poklonili Sulejmana. Divan je on rob bio i mnogo se kajao. Iz urida alaihi bil aši safinatu ljijad. Kad su jedne večeri predanje bili izvedeni punokrvni konji koji su na tri noge stajali, a četvrtom jedva zemlju doticali. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ona reče, umjesto da mislim na gospodara svoga. Ja pokazujem ljubav prema blagu i oni se izgubiše iz vida. Rudduha alaj, fatafika mashan suki wal a'naq. Vratite mi ih i onih poče gladiti po nogama i vratovima. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب Mi smo Sulejmana u iskušenje doveli i njegovo bolesno tijelo na prijestolju zadržali, ali je poslije ozdravio. Kala rabbi اغفر لي وهب mulka la لا ينبغي ahadim min ba'di. انك antal wahab. Gospodaru moj, rekao je, oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko, osim mene, neće imati. Ti u istinu bogato daruješ. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب I mi smo dali da mu služe. Vjetar koji je prema zapovjedi njegovoj blago puhao onamo kuda je on htio. والشياطين كل بناء وغواص I šeitani, sve graditelji i gnjurci. وآخرين مقرنين في الأصفاد I drugi u bukagije okovani. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب Ovo je naš dar, pa ti oslobodi ili zadrži. nećeš zbog toga odgovarati. Wa On je doista blizak nama i čeka ga krasno prebivalište. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب I sjeti se roba našeg Ejuba, kada je gospodaru svome zavapio. Šeitan me na zlo navraća i misli lažne mi uliva. Urkud bi haza baridum wa šarab. Udri nogom o zemlju. Eto hladne vode za kupanje i piće. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب I mi smo mu iz milosti naše čeljad njegovu darovali i još toliko uz njih, da bude pouka za one koji imaju pameti. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أواب I uzmi rukom svojom snop i njime udari, samo zakletvu ne prekrši. Mi smo znali da je on izdržljiv. Divan je rob on bio i mnogo se kajao. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار I sjeti se robova naših, Ibrahima i Ishaka i Jakuba, sve u vjeri čvrstih i dalekovidnih. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر dar. Mi ih posebno obdarismo vrlinom jednom, da im je uvijek bio na umu onaj svijet. Wa innahum indana I oni su, zaista, u nas od onih odabranih dobrih ljudi. Zkur Ismaila واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار I sjeti se Ismaila i Eljesea i Zulkifla. Svi su oni bili dobri. Hada zikr. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ Ovo je lijep spomen. A one koji se grijeha budu uklonili, čeka divno prebivalište. Jannati adnim mufattahatan lahumul abwab. Edenski vrtovi čije će kapije biti za njih otvorene. Muttakiina fiha yad'una fiha fakihatin kathiratin wa sharab. U kojima će se odmarati i raznovrsno voće i piće tražiti. Wa indahum qasiratu tarfi atrab. Pored njih biće hurije, istih godina koje će preda se gledati. هذا ما توعدون ليوم الحساب To je ono što vam se obećava za dan u kome će se račun polagati. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد To će, doista, blagodat naša biti, koja nikada neće prestajati. هذا وإن للطاغين لشر مآب Eto toliko. A one koji budu zločinili čeka najgore prebivalište. جهنم يصلونها فبئس المهاد Džahennem u kojem će gorjeti, a grozne li postelje. هذا فليذوقوه حميم وغساق Eto toliko. Pa neka okušaju vodu ključalu i kapljevinu smrdljivu. وآخر من شكله أزواج I druge slične ovima muke, mnogostruke. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار Ova gomila će zajedno s vama tiskajući se u džahennem ući. Ne bilo im prostrano. U vatri će oni doista gorjeti. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار Vama ne bilo prostrano. Reći će oni, vi ste nam ovo pripremili, a grozna li boravišta. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار Gospodaru naš, reći će, udvostruči patnju u vatri onima koji su nam ovo priredili. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار I govorit će, zašto ne vidimo ljude koje smo u zle ubrajali? أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار i koje smo ismijavali, da nam se nisu iz vida izgubili. Inna zalika la haqqun tahasumu ahlin nar. Istina je, sigurno, da će se stanovnici džehennema među sobom raspravljati. Kul innama ana وما من إله إلا الله الواحد الqahar. Reci, ja samo opominjem. Nema Boga osim Allaha, jedinoga i moćnog. Rabbu samavati wal ardi wa ma bejnahuma l'azizul ghaffar. gospodara nebesa i zemlje, i onoga što je između njih, silnoga, onoga koji prašta. Kul huwa naba'un azim. Reci, ovo je vijest velika. Antum anhu mu'ridun. A vi od nje glave okrećete. ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون Ja nisam ništa znao o melekima uzvišenim kada su se prepirali. يوحى إلي إلا أنما أنا نذير Meni se objavljuje samo da jasno opominjem. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين I kad je melekima gospodar tvoj rekao, stvorit ću čovjeka od ilovače. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين Pa kad mu savršen oblik dam i život u nji udahnem, vi mu se poklonite. فسجد الملائكة كلهم أجمعون Meleki su se, svi do posljednjeg, zajedno poklonili. Illa iblis astakbara wa kana min al kafirin. Osim iblisa, on se uzoholio i postao nevjernik. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين O Iblisu, rekao je on, šta te navelo da se ne pokloniš onome koga sam sobom stvorio? Jesi li se uzoholio ili misliš da si uzvišen? Kale ana hajrum minhu ni min nadin wa halaktahu min tin. Bolji sam od njega, rekao je on. Mene si stvorio od vatre, a njega od ilovače. Kale fahruđ minha fa innaka rajim. E, izlazi onda iz dženneta, reče on, proklet da si. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين Moje prokletstvo će te do sudnjeg dana pratiti. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون Gospodaru moj, reče on, daj mi vremena do dana kada će oni oživljeni biti. Kale fe min minal munzarin. Dajem ti, reče on. Ila jaumil vakutil ma'lum. Do dana već određenog. Kale fa bi'izzatika la uvijennahum ajma'in. E, tako mi dostojanstva tvoga, reče, sigurno ću ih sve na stram puticu navesti. Illa ibadaka minhumul muhlasin. Osim tvojih, među njima robova iskrenih. قال فالحق والحق أقول Istinom se kunem i istinu govorim, reče Allah. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين Sigurno ću sa svima, tobom i onima koji se budu poveli za tobom, džehennem napuniti. Kul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana al mutakallifin. Reci, ne tražim ja od vas za ovo nikakvu nagradu. Ja nisam izvještačen. In huwa illa zikrul lil alamin. Kur'an je doista svijetu cijelome opomena. Wala ta'lamun naba'ahu ba'da hin. I vi ćete uskoro saznati njegovu poruku.